Situata ndaj nga ty? Shumë mirë, dua t'ju tregoj historinë e një vajze, 28 mm. vjeçare, është nga New Mexico, por jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej shumë vitesh. Yes. E ka emrin Linda Murphy. Prej 5 vjetësh Linda ka qenë e lidhur me një djalosh me emrin William Rains, por çfarë ka ndodhur është që janë ndarë. William ka vendosur që ta ndërpresi marrëdhënien e tyre dhe ka ikur. Linda Murphy. Linda Murphy i ka dërguar për 3 javë rresht dhe 24 orë pasi ka pirë shumë. pije energjike dhe amfetamina për të oh, qëndruar 24 orë. E droguar gjatë gjithë kohës sepse nuk donte në asnjë moment që të flinte. E po mirë pra. Dhe i ka dërguar atij 77639 e ka telefonuar kaq herë në celular. Dëgjojmë, dëgjojmë çik Aldin edhe një herë sa herë? 77639 herë e ka marrë në telefon, në mhm. celularin e tij mhm. personal. Paska qenë çmendur. Pastaj Olta i ka dërguar 1937 emailë. Oh. Çfarë? Po, i ka dërguar 41000. Ah, po ishte që ishte, ke parasysh. Ne jemi për komunikim të lirë. 41229 mesazhe në celular. Oh. Jo, jo. Po, 217 mesazhe zanore. Edhe 647 letra të postuara në adresën e shtëpisë. Tani këto i ka bërë gjitha këto njeri, këto shifra marramendëse i ka bërë kjo si e kishte. Linda Murphy. Zilia. Por sa i ka bërë? Linda Murphy Zilia. Në 3 javë për 24 orë, nuk ka fjetur asnjë moment. Kjo uh, tregon se ç'mund të bëj kapaciteti i një njeriu. I një, po pra. Jam që sa arrin të bëj kaq shumë gjëra. E frikshme është. E ka telefonuar atë në telefonin e punës, në celularin personal. Ka dërguar email, e po pra kupton, po ndërkohë që kishte fikur këto. Ka pasur pa vetë. Ky nuk e ka ngritur fare. Si mund ta ngrit ai tani? Ka një gjë që nëse të bie tjetra 76000 herë në telefon. E ka hequr. Ti nuk e përdor dot atë telefon. Ai është fishë. Ai fare se. Megjithatë, ai është kështu duke u dridhur gjithkohës. E kap paniku. Linda është arrestuar. Është gjysore, e ke parasysh? Është arrestuar nga policia për po, këtë. Për këtë. Po mund të arrestohesh për dërgim po, e-mailish? Ë, mund të arrestohesh sepse je duke bezdisur dikë. Kështu që. Është shqetësuese, a vazhdon tash se mua më dërgojnë e-mail gjithkohës, unë nuk padis njeri që. Jo, jo po, po nëse ti dërgon vetëm një person dhe kaq shumë, atëherë Më dërgon Mukades Plaku. Nuk e di kush është. Kush është kjo? Mukades Plaku, nuk e di. Mukades Plaku. Është janë ca email kështu që kanë lidhje me shëndetin. Mm. E spam, po. Seç ka të bëjë me shëndetin, kështu shëndeti juaj, shëndeti juaj, edhe unë them askush nuk kujdeset për shëndetin tim si Mukades Plaku. Sa që hap email. Kam një email kështu me me gjëra për shëndetin, seç është. Po nuk e hap unë, nuk i hap, kështu që Megjithatë ajo nuk është se do të burgoset dhe do të qëndrojë në burg, do të marrë një gjobë dhe është duke u kontrolluar. Për shëndetin mendor. Teknikisht mund ta desin mund ta fusin në burg. Po, teknikisht po. Klubi i mëngjesit, live në orën 7. Pikërisht këtu në Radio Club FM. Jeri ka një histori për të na treguar në këtë moment miq të dashur në klubin e mëngjesit. Një vajzë nga Tajvani është 20 vjeçe, ka emrin Xing Feng. Xing Feng nga Tajvani. Po, për 6 oh. vjet me radhë Blendi ajo ka pasur probleme me stomakun e saj, saqë arriti në një pikë ku nuk mund të ushqehej dot më nga dhimbjet e forta që kishte. Edhe pse kishte bërë vizita të ndryshme, nuk kishin mm, arritur mm -hmm. ende që të zbulonin se çfarë kishte në të vërtetë kjo vajzë. Por më në fund ia kanë dalë mbanë, disa okay. doktorë i kanë bërë një endoskopi. Endoskopi që do të thotë kamera e vogël që po, futet brenda po. në mm. stomakun mm. dhe kanë zbuluar që vajza kishte, kishte në stomakun e saj. Një, një, një, një, stilolaps. E kishte për 6 vite, nuk dihet se si dhe ajo nuk e mbante mend nëse kishte një ngjarje që mund të kishte gëlltitur pa dashje një stilolaps. Kjo është shumë e habitshme. Se ndryshe s'ka se si arrin në stomak përveçse nga goja E vërtetë. Domethënë mjekët thonë që është e gëlltitur Po si Një formë tjetër nuk mund të ekzistojë Por vajza nuk di që nuk të ketë një ngjarje në jetën e saj një ngjarje të po, tillë. Kemi dëgjuar edhe herë tjetër për shkak të njëri që i po. humbi lapsi. Po. E kishte pasur lapsin po luante kshu edhe s'e gjente dot më. Pa dashje. Megjithatë ka bërë duket që është një dorë e padukshme që ta fut lapsin më në gurmaz. Është pak e habitshme sepse bëhet fjalë për një objekt që është i gjatë, nuk është diçka e vogël dhe mund ta gjejmë. Nëse ti bën një lojë, jeni më shumë mund të jesh duke bërë një lojë, për shembull, që ngre kokën lart, mjekrën lart. Mm. E mban stilolapsin si thua varur mbi mbi kokë. Ku di unë se ç'mund të ketë qenë duke bërë një fëmijë. E çuditshme. Po një moment ikën nga dora stilolapsi. Po të shkojë poshtë fytit, pastaj më më kollaj është për poshtë sa për lart. Ku ai diskutohet. Po ja, e ka probleme me stomakun gjithë kohën. Mësojnë ata që dëgjojnë, jo çdo stilolaps i humbur mund të ndodhet në stomakun tënd. Klubi i mëngjesit, live në orën 7. Pikërisht këtu në Radio Club FM. Po pra, shtëpitë private nga pallatet, po drumin. Ca nga shpitë këtu në qytet e kanë, ca në fshat e kanë gjithsesi. Ndodhet në bahçe. Ndodhet në bahçe. Fillon me K pra. E kanë në K. Fillon me K, K. K. K, tash. K. K. I vogël, i bukur, që ka qenë Adami dhe Evës. Jo K, po ti. Jo, jo, me K. Fillon me K. Në në K, në bahçe. Është një vend ku mund të flerë qeni. Faleminderit Altin, ti do të gjesh vetëm dy herë. E pash. Klubi i mëngjesit, live në orën 7. Pikërisht këtu në Radio Club FM. Mirë, okay. Gati? Gati. Okej, okay, Olta, bëu gati. Jam gati. Disa shkrepse njëri. Ë, uh, fillojmë tani. Dëgjo para se të ose le ta bëjmë një këtë pastaj. Po japim edhe pak tekstin e këngës, se po, kemi një fitues. Pastaj, pastaj do të. Atëherë, pyetja e parë për ty. Po. Janë përgjigjur Jeri dhe Altini. I kemi letrat gati? Se gati, gati. Okej, okay, bëjini sipas radhës që keni. Në rregull. Atëherë pyetja e parë për ty tani është Olta. Po. Do zgjidhje. Të të dilnin brir lope mu në ballë apo një bisht një metër i gjatë. Bishtin mund ta zgjedhësh vetë. Bishti do të dalë aty ku del bishti. E ke parasysh ku është bishti nga pjesa Bravo. Te vendi i vet. Po. Po, po pra, ah. domethën kujdes. Atëherë, do zgjedhësh brir lope apo një bisht 1 metër i gjatë. Olta. Mendohu. Mm, e vështirë është. Nga sensi praktik për shembull, kur kesh bisht, nuk do kesh nevojë që të blesh kështu vrasëse mizash. Tau, tau. Se s'të bezdisin më as nga këmbët, as nga... Oh, dhe në plazh, bën shumë not, akoma më shpejt. Se përveç se tund këmbët, ke dhe bishtin që... Kështu të orienton, kështu. Këtë drejtim. S'ka problem. Hmm. Po zgjedh brirët. Pse? Kam nevojë. Pa brirë ti je mbret. Pa brirë është edhe moda. Mund t'i sharroj. No, no. Oh, ah. Nuk më shkoi mendja. Ide shumë e mirë, bravo ti. Mund t'i fsheh me një kapelë të vogël, mbasi po. i ka sharruar për shkak. Kurse bishtin, po, s'e heq dot se dhemb. Një me të bish shkon, shkon kot Dy kolegët janë janë keq tani Fillojnë me nga 0 pikë Miq të dashur në raundin e parë Do përmirësohen në dy pyetjet në vazhdim Le të shikojmë tani në raundin e dytë Olta, Olta, kjo është pyetja më intime Që po. është bërë sot uh, Vërtet? Po, po, sigurisht, po këto pyetje janë shkruajtur para se ti të zgjidhesh e viktimë, kështu që nuk janë personale. E kuptoj. Pyetja e parë për ty ose pyetja e dytë. Do kisha dashur t'i binin Altinit. Po. E di. Do të zgjidhje. Një partner që bën shumë punë në dhomën e gjumit, por është i papunë, Apo një partner që nuk bën punë në dhomën e gjumit, por që punon shumë. Ja shpi. Edhe një herë të lutem. E kuptove se Një çfarë thashë? partner. Nuk Mos besoj se Olta kupton. katolika. Olta që të çon në qiellin e 7. Ha Olta. Po Altin. Njëri që është i lodrës apo tjetri që është i punës, është kjo është pyetja. Kur këto përjashtojnë njëra-tjetrën. Është vështirë, është vështirë. Ne dimë që është vështirë. Njëri do të gjitha, e kupton do edhe të hajë. Po. Edhe të pijë. Po, në shpinë tonë ca të punojnë, ca të luajnë. Them unë. Po, atë ti do luash. Unë po punoj, ai le të luajë. Okej, atëherë. Olta zgjedh një partner që është për në dhomë të gjumit, miq të dashur, ne shikojmë. Po. 2 vjet në burgun e grave në kryeqytet apo 2 po. vjet në një shpellë të majt në majë të malit ku ti je vetëm. Vetëm fare. Do mbijetosh, do mbijetosh për vetëm, po. Do merresh me punë shpellarësh, ku di unë se ç'bëjnë ata. Domethën fati jot do eksplorosh. Është i parashkruar, ti në fund fare do dalësh gjallë. Ose 2 vjet në burgun e Tiranës në kryeqytet, Po mendoja unë, nuk dua që të ndryshoj mendjen, jo, është jo, si jo, duash. Por në burgun e Tiranës, po. mund të të vizitojnë të afërm dhe familjarë. Mm -hmm. Se kanë vizita ata në burg. Aty në shpellë 2 vjet, Je një çikë më e izoluar Mendoj Një çikë më larg Oke, okay, jo, ta, tani duhet një përgjigje, boll mendove Në shpellë, koleg Në shpellë, oke okay. Shumë mirë, Jeri ka thënë? Dy vjet në shpellë. Oh yeah, oh yeah. Sukses për Jerin. Dhe Altini ka thënë? Dy vjet në shpellë. Bravo. Bravo. Okej. Okay. Barazim po sot Altini. Burgu është për burra. Klubi i mëngjesit, live në orën 7. Pikërisht këtu në Radio Club FM.